Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ Արիշ թղամասում կառուցվելու է մեծ միկրոշրջան, որն ունենալու է երկուական դպրոց ու մանկապարտեզ։ Քաղաքացիների իրավագիտակցությունը բարձրացել է, հավաստում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի պետը։ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների եղբայրական հանգստարան։ Եղբայրական քրեական տեղեկատու։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Ստեփանակերտի 38-րդ թաղամասի կառուցումը սկսվել է տարիներ առաջ։ Սկզբնական շրջանում կառուցապատումն այստեղ դանդաղ էր ընթանում։ Ջուր անցկացված չէր, ճանապարհ կարելի է ասել չկար։ 38-րդ թաղամասում արդեն համարակեսը կառուցապատված է։ Սեյրան Սաֆարյան, քաղաքապետարանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժնի պետ։ Ինժեներական կոմունիկացիաների մեծ մասը անցկացված է ջուր լույս գոլուխի գազկա ոչ բայց ծրագրում կար գազը անցկացնենք բայց մենք ավելի շատ 40-րդ թաղամասի կառուցապատումը մասին ենք արդեն մտածում արեշ արեշ արեշ 40-րդ թաղամասն է այս պահի դրությամբ գոյողագծի հասկացման հիմնական աշխատանքները ավարտված են գազավատակարարման ընթացքի մեջ է մեծ մասը արդեն գազատարի անցկացումը այս պահին կոմունիկացիաների համարյա թե ավարտված է։ Արտաքին լուսավորություն կա։ Մի մասում կա այն տեղամասերն, որտեղ բնակվում են բնակիչներ արդեն իսկ կա այն տեղամասերն, որտեղ դեռ կառուցապատում չեն իրականացել, այս պահին չկա, բայց ծրագրում արդեն իսկ նախանշված է ենթակառուցվածքների առումով այդ թաղամասը մնում է երևի ճանապարհների կառուցում երբ հարկ է լինում ոդկով կտրել թաղամասից միջև Արաքելյան փողոցը, նախքին կոշկի ֆաբրիկայի այդ տարածքը հասնել երթուային ավտոբուսը նստելուն ճանապարհի մայթեր չկան արեշցիները ստիպված են նույն ճանապարհով անցնել ինչ ավտոմեքենաները։ Նախատեսվում է մայթերի կառուցում։ Իհարկե, այս պահին Արեշ թաղամասի ցախակողմյա հատվածում 28 հեկտար տեղամասում նոր կառուցման պատման նախագիծ է իրականացվում։ Պատվիրված է նախագիծ, մոտակա ամիսներին ավարտելու ենք, որտեղ նախատեսվում է մեծ միկրոշորջան, որը նաև նախատեսված է ձեր կողմից շատ մայթեզերների, հողային պաստանների եւ ճանապարհների կառուցման աշխատանքն է։ Մեկ տարի, երկու տարվա ընթացքում ամբողջությամբ Արեշ թաղամասի հարցը լուծվել է նախատեսված է այդ թաղամասում ունենալ նախագծում կա մանկապարտեզ, հանգստյան գոտիներ, նախատեսված է երկու դպրոցի եւ երկու մանկապարտեզի կառուցում, հասարակական սննդի օբյեկտների, արևի սրահների կառուցման աշխատանքներ, միկրոշուջանի կենտրոնական մասում են գտնվելու մեծ շունչ են տալու թաղամասին ընդանաժություն չի ունելու կենտրոնական մասը ապօրինակ առաջին անհրաժեշտության ապրանք գնելու համար եւ այլ կենցաղային հարցեր լուծելու համար դրա համար մեծ նախագիծ է իրականացման համար 2 տարի պետք է բայց տեղամասերը արդեն իսկ նախանշված է որտեղ է լինելու ամեն Քաղաքացիները նախընտրում են տուն կառուցել որ թաղամասում 38-րդ 40-րդ վաճական բարեպաշտ փողոցու սորաբարվոր մասն են նախընտրում։ Չեմ կարող ասել։ Բոլորը համասում է հավասարաչափ շնարություն է իրականացում։ Եվ մեր քաղաքի փոքր լինելու հանգամանքն էլ է նաև հուշում, որ տարբերություն չկա արեշում ես կարլություն, թե օրինակ աչապնյակ թաղամասին։ մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի պետ Լենա Սիմոնյանը հավաստում է, որ վերջին տարիներին քաղաքացիների իրավագիտակցությունը բարձրացել է։ Ինչ հարցերով են դիմում քաղաքացիները ձեր բաժին։ Պատերազմից հետո ավելի շատ ինչ հարցեր են մտահոգում նրանց։ Տարբեր հարցերով դիմում են նույնիսկ տարհանված քաղաքացիներ, Նրանք Ստեփանակերտի բնակիչ չեն համարվում, չէ՞։ Բնակիչ չեն համարում, որոշակի հարցեր լուծում են իրենց վարչակազմի ղեկավարները, որոշակի հարցեր են լինում, որ դիմում են մեզ աջակցության համար, քանի որ մեր իրավաբանական բաժինը նաև քնամակալության հետ կապված հարցերն է իրականացնում, զուտ քաղաքացիները այդ հարցով են շատ դիմում, այնտեղ գումարների վճարման հետ կապված, խնամակալության հետ կապված, որ անհրաժեշտություն է առաջանում Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշման, դիմում են եւ պատասխան են ստանում։ Կարելի ասած վերջին տարիներին ավելի շատ են քաղաքացիները արդեն իրենց իրավունքներին տիրապետում, ավելի շատ են փաստաթղթեր պահանջում, որ գրավոր տեսքով իրենց իրավունքները սահմանված լինեն ողջունելի է, մենք էլ պատրաստ ենք, բացատրում ենք ապահով յուրաքանչյուր իմանան ինչ իրավունքների համար ում պետք է դիմել, ինչ փաստաթղթեր պետք է ստանան։ Բնակարանային հարցերով են շատ այդ հարց 2019 թվականի հունվարի 1-ից գործող նոր կարգի համաձայն բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող քաղաքացիները նոր կարգով են հաշվառվում մեզ մոտ եւ վերանորոգման եւ բնակարանի հատկացման հետ կապված։ Սկզբում հաշվառում ենք մենք նշված կարգի համաձայն ներկայացնում են փաստաթղթերը, մինչ այդ գործում էր այլ կարգ, Պաշտպանության պետական կոմիտեի կողմից ընդունած 93 թվականի կարգը, այո, շատին էր, եւ կար հին հաշվառումներ, որոնք չգիտեմ թերի փաստաթղթերով էր թե ինչ էր վերաճշտման արդյունքում ահագին մարտիկ 13 թվականին հերթից հանվել են դրանից հետո մի մեծ խումբ անձինք դիմել են դատարան դա դատ են շահել կամ չգիտեմ, չեն շահել, այդպիսի դեպքեր եղել են, դրանից հետո արդեն մի քիչ ավելի խիստ հսկողության ներքո, կարելի ասած, իրաբանական բաժնի ավելի շատ մասնակցությամբ այդ հաշվառումները կատարելու արդյունքում արդեն կարելի ասած եւ չեն դիմում դատարան, այսինքն եթե հիմնավոր քաղաքացուն ներկայացնում է մերժումը, արդեն քաղաքացին ինքն էլ է հասկանում, որ անիմաստ է դիմել դատական ծախսեր կատարել եւ այլն։ Հիմա հազվագյուտ են դեպքում նման հարցերով կարելի ասած վերջին 3 տարիների նոր կարգի համաձայն Հանրապես չեն դիմում դատարան, 1-2 դեպքով 5 գործերով դիմելու դեպքում էլ մերժվում են։ Այնպես որ այդ ոլորտը փորձել են կարգավորել եւ ստացվել է։ Հիմա բնակարանային կոմիտեն է ստեղծված, հիմա ընդհանրական իրենք են զբաղվում ամբողջ հանրապետության տարածքով այդ բնակարանի հատկացման հարցերով։ Բայց հաշվառումը կատարվում է հաշվառումը կատարում ենք մենք, այո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի հուշահամալիրի տարածքում է գտնվում եւ զինվորական Պանթեոնը, Այնտեղ ամփոփված են Արցախյան պատերազմներում զոհվածների աճունները։ Մուտքի պատին փորագրված է. Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների եղբայրական հանգստարան։ Եղբայրական այդ բնորոշումը անմիջապես ուշադրություն է գրավում։ Ինչու եղբայրական։ Ինչ է դա նշանակում։ Այստեղ իրենց վերջին հանգիստն են գտել հանուն Արցախի ընկած հայ քաջազոններ, մեջները կան այլ ազգերի ներկայացուցիչներ, չգիտեմ։ Եթե անգամ լինեն, ապա դա հիմք չէ հանգստարանը եղբայրական համարելու։ Հայտնի է, որ Ստեփանակերտցիները միմյանց հետ խոսելիս հուշահամալիրը եղբայրական գերեզմանոց են անվանում։ Բանն այն է, որ հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին վիրավոր մարտիկներ բուժվում էին նաև Ստեփանակերտի մարզային հիվանդանոցում եւ այժմյան 7-րդ դպրոցի շենքում որը վերածվել էր հոսպիտալի։ Մահացած վիրավորներին թաղել են հիվանդանոցի դիմաց գտնվող մի բլրի վրա։ ԽՍՀՄ բազմազգ երկիր էր, մահացածները տարբեր ազգերի էին պատկանում, Ոստի վայրը մարզկենտրոնի բնակիչները կոչել են եղբայրական գերեզմանոց։ Կարծեմ ֆաշիզմի դեմ խորթային ժողովրդի տարած հաղթանակի 30-րդ տարում 1975 թվականին նշյալ տարածքում կառուցվեց մեծ հայրենականում նահատակվածների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր։ Հետագայում այստեղ այլ հուշակարեր տեղադրվեցին, կառուցվեց զանգակատուն, նվիրված հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերին։ Եղբայրական գերեզմանոց արտահայտությունը, եթե այսօր օգտագործումել ենք, ապա սովորույթի ուժով եւ դրատակ նկատի ենք ունենում ոչ միայն մահացած վիրավոր կարմիր բանակայինների շիրիմները, այլև ամբողջ համալիրը։ Ըստիս դա մարդուս մտածողության վրա մեխանիկական իներցիոն ազդեցության հետևանք է, կամ էլ եղբայրական բարի ոչ ճիշտ ընկալումն է պատճառը, որ վերաբերելի է դարձել Արցախի համար կյանքը տված մեր հայրենակիցների նկատմամբ եղբայրական հանգստարան։ Պարզապես հանգստարան եղբայրական բառը հնարավոր է թուրիմացության մեջ գցի անծանոթին, ստեղծելով տպավորություն, թե Արցախի անկախության ու ազատության համար հայերից զբացի պայքարել են եւ տարբեր ազգեր։ Բացում ենք Մայրաքաղաք հաղորդաշարի քրեական տեղեկատու էջը։ Այն կազմված է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ամփոփագրերի հիման վրա։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության ծառայողները թռամիջոցներ ապօրինի պահելու եւ գործածելու կասկածանքով հունիսի 20-ին անձնական խուզարկության են ենթարկել Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ ՀԴ-ին, ծնված 1969 թվականին։ Օմտաբատի գրպանում պոլիէթիլենային տոպրակում հայտնաբերվել է 0.42-100-ական գրամ քաշով զերնյաշկա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող շագանակագույն զանգված։ Վերջինից բնակարանի զննությամբ սենյակում գտնվող սեղանին հայտնաբերվել է նույն թմրամիջոցի նստվածքի պարունակությամբ բամբակե 46 տամպոն 8 ներարկիչ, 12 տարբեր տեսակների դեղամիջոց, իսկ պատշգամբի ծաղկամանում կանեփի 1 բույս։ Ստուգմամբ զբաղում է ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչությունը։ 2022 թվականի հունիսի 7-ին Ստեփանակերտ քաղաքի Մարտունի 8 հասցեով տան բնակիչ ՍԲ-ի հետ WhatsApp բջջային հավելվածի միջոցով կապ է հաստատել 774 72 783 913 հեռախոսահամարով գրանցված անհայտ օկտատերը եւ նամակագրության միջոցով ցանկություն է հայտնել գնել ՍԲ-ի կողմից list.am հայտարարությունների կայքում տեղադրված մանկական մահճակալը։ Նամակագրության ընթացքում անհայտ օկտատերը առաջարկել է մահճակալը ձեռք բերել առաքիչի միջոցով, իսկ գումարը փոխանցել արցանց տարբերակով, որի համար նրան ուղարկել է հայփոստի արցանց վճարման կեղծղում, պահանջելով, որ նա լրացնի բանկային քարտի ամբողջական տվյալները, ներառյալ արքա համակարգի կողմից ուղարկված մեկանգամյա գաղտնի կոդը։ ՍԲ-ն վստահելով լրացրել է իր բանկային քարտի ամբողջական տվյալները, որոնց հիման վրա անհայտ անձը օգտագործելով իր կողմից նախորոք պատրաստված համակարգչային պաշտպանված տեղեկատվություն ապօրինի մուտք գործելու, ներթափանցելու համար հատուկ միջոց, առանց թույլտվության ապօրինի տիրացել է համակարգչային համակարգում արկա բանկային քարտի հաշվին եւ համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ հապշտակել է քարտում արկա 60000 դրամ գումարը։ Այդ պիսով ՍԲ-ին պատճառվել է զգալի չափերի հասնող գույքային վնաս։ Նկատի ունենալով, որ նկարագրված դեպքը արերևույթ պարունակում է Արցախի հանրապետության քրեական օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի առաջին մասով, 266-րդ հոդվածով եւ 187-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ, որոշում է ընդունվել սույն դեպքի արդիվ Արցախի հանրապետության քրեական օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի առաջին մասով, 266-րդ հոդվածով եւ 187-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցել քրեական գործ, այն ընդունել վարույթ եւ կատարել հետաքննություն։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունիսի 24-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։